Slušatelji Radio Mario Crca vas pozdravlja na početku današnje emisije. Ovu emisiju posvetit ćemo razmišljanju o križu svetoga Damjana s kojega je Isus progovorio svetome Franji. Vezano je uz 800. obljetnicu utemeljenja Franjevaškog reda gdje Franjevci i Franjevke i prvog i drugog i trećeg reda žele da kroz prolazak križa Svetoga Damjena kroz Franjevačke zajednice, kapelice i crkve u kojima će biti izložen, ponovno prepoznamo svi nadahnuće za evanđeoski život. Zahvaljujući evo za 800 godina tolikih milosti koje kroz Franjevački pokret znače i svjedoče mnogima je Sveti Franjo toliko privlačan iskustvom, svjedočanstvom, jednostavnošću svoga evanđeoskoga života do danas, tako da nam evo svima bude jedno osvježenje i poticaj da u križu ponovno prepoznamo Boži govor i Božje usmjerenje na čvrste i ustrajne korake evanđeoskoga puta kojega želimo slijediti. Možda na samome početku, poštovani slušatelji, posvijestimo si kako nam to svjedoče dijela ili životopisi, osobito životopis e, Čelanskoga o svetome Franji, da je sveti Franjo kao svetac jedinstveno, duboko i tajanstveno označen znakom križa kao simbolom i kao stvarnošću o pobožnosti prema križu i nekoj skrivenoj svetinji u jednom posebnom poglavlju, životopisat će reći kako mu je konačno sve bilo strano osim dičiti se križem gospodnjim. Tko bi to mogao izreći, tko shvatiti? To spoznati dano je samo onome kojemu je dano da iskusi. Nekla dakle govori šutnja gdje nije dostatna riječ. A sveti Bonaventura u predgovoru svom opširnom životopisu Svetoga Franje smatra da ga simbolizira anđeo šestoga pečata iz otkrivenja s pečatom Boga živoga, budući da je čitav Franji život bio usmjeren prema jednoj najvišoj točki, najjedinstvenoj tajni njegovoga iskustva kojega je doživio na vrdu Laverni kada je i primio pet znakova ili pet Isusovih rana, budući da je čitav Franjin život bio usmjeren e, ili bismo ga mogli sažeti u simbol križa. On je naime iz neba primio poslanje da poziva ljude na pokor i obraćenje i da utiskuje znakom križa i pokorničkom odjećom u znaku križa koju je i uzeo znak ta na načelu onima koji plaću i nariču te se vraćaju Bogu živome. Evo, mnogi ste i vidjeli taj svetodamjanski križ koji je specifičan, pa ćemo baš progovoriti o njegovoj simbolici, malo o povijesti, a onda evo o svemu onome što je znakovito i što je poruka stoga križa. Ova ikona raspetoga iz crkvice Svetoga Damjana, koja je od tisu, do 1260. godine bila u njoj, a kasnije prebačena u novosagrađenu baziliku Svete Klare, zastiguna je postala jedna od najpoznatijih, zahvaljujući upravo ovoj povijesti koja je povezuje sa Svetim Franjom Asiškim o samome dijelu, kako kažu stručnjaci, dakle to je dijelo nepoznatog autora koji je bio inspiriran sirijskom monastičkom tradicijom, dakle pripada nizu raspela naslikanih na drvetu, tipično za kraj 12. stoljeća i vrlo je raširen bio u središnjoj Italiji. Riječ je znači o platnu, 210 cm puta 130, pričvršenom na drvo od oraha ikona koja je stara gotovo osam stoljeća na kojoj je prikazan Krist, znači nije trpeći Krist, nego više proslavljeni gospodin. Njegov duboki pogled proniče onoga tko ga promatra. Dakle, imamo pred očima Krista raširenih ruku, znači nisu zgrčene, nije obješena drvo, nego je uspravan, izgleda kao da je na tronu. To je znači Krist uskrsli, sin Boži koji vlada s križa. Očito je da je autor nadahnut evanđeljem svetoga Ivana Apostola, te stoga prikazuje raspetoga gospodina Isusa Krista u radosti i u vjeri u uskasnuće. Kad uzdignete sina čovječega, tada ćete upoznati da ja jesam. Prikazana je dakle sva slava Kristovoga otajstva ili misterija i raspeće i uskasnuće i uzašašće na nebo. Dakle, u Ivanovoj teologiji Kristovo uzdignuće na križ ujedno je i njegova proslava, kako je Isus izrekao, a ja, kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Stoga je proslava sina i oca plod smrti Isusove. Krist uzdignut na križ objavit će u punini ljubav očevu za čovječanstvo, i pobuditi u srcima učenika spasonosnu vjeru u jedinorođenoga sina. Dakle, u tom otajstvu otac proslavljuje svoga sina dajući mu slavu koju je imao prije postanka svijeta. Dakle, i unatoč dramatičnosti prikazane scene, gospodin Isus Krist prikova na drvu križa odražava sliku onoga koji je živ i čije tijelo ocijeva sjajnošću, upravo kao onaj koji je pobijedio tamu grijeha, zla i smrti. Zbog toga je to e, ujedno i prikaz, dakle, Isusa Krista proslavljenoga. To je bitno, evo, da uočimo. E, na križu nije obješen beživotni gospodin, nego upravo životni i u svome sjaju proslavljeni Krist naš i kralj koji je slavan i koji živi, baš onako kako nam ga prikazuje knjiga otkrivenja. Ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. Mrta ja, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključe smrti i podzemlja. Nadahnut upravo ovim ohrabrujućim riječima, Sveti Franjo moli i kliče. Bijah mrtav i uskrsnuo sam. I otac moj presveti uzeo me u svoju slavu, kako će to Sveti Franjo zapisati u časoslovu muke. Namjera autora bila je da vjernicima ponudi upravo ovaj prizor za molitvu i kontemplaciju, znači baš unutarnje promatranje poruke raspetoga Krista. Ali u slici Krista pobjednika, opet znači naglašavam raspetoga, ali živoga i proslavljenoga. E, sve pojedinosti dijela, odabir boja, potezi risane, različite osobe, različite scene, predstavljene na njemu sadrže duboku vjersku poruku, znači objavu, koja nam možda izmiče, ali koja je zasigurno bila draga i bliza kršćanima toga vremena, naviknuta na čitanje Božih odajstava evo u ljepoti, e, dakle svetoga pisma i liturgijske molitve, nekako oslikano na tome prizoru. Tako evo dok promatramo svetodamjanski križ, Naša pažnja u prvi mahu usmjerena je na lik Krista raspetoga koji dominira čitavom ikonom zbog svoje veličine, ali jednako tako i zbog zlatne boje koja je u kontrastu sa crnom podlogom. Uočavamo da u prikazu raspetoga dominiraju dvije boje, crvena i zlatna – crvena boja koja uokviruje čitavu ikonu, a ona je simbol uvijek ljubavi koja pobjeđuje dakle crno, mrak, zlo, tam, a zlatna boja na poseban način upućuje na božansko i na vječnost. Uošljive su tu plava, zelena boja koje se odnose na svijet i na tijek ljudske povijesti. Tako je čitava ikona okvirena zlatnom bojom koja je znak proslavljenosti i pobjede svjetla nad damom, učinjena još dragocijenijom nekako okvirom naslikanih školjaka koje su simbolne prolazne trajnosti uzvišene ljepote. A na taj se način još više naglašava taj nadnaravni aspekt. E, na gla, možemo odmah krenuti, evo promatrati, znači najprije krunu slave. Na glavi Isusovoj umjesto trnove krune je naslikana zlatna aureola, to je znači kruna slave. Sjajno zlatne boje koju odmah nekako uočavamo, opet naglašavamo to je znak proslavljenoga gospodina, kralja neba i zemlje, koji je alfa i omega, početak i svršetak. Njegova su sva vremena svi ljudi. Unutar te aureole ucrtan je križ po svome obliku, dakle grčki križ, označava neuklonjivu vezu između smrti i života, muke i slave. Krist raspet je i proslavljeni, ali obilježen zauvijek svetim ranama koje su znak neizmjerne Božije ljubavi i ranama po kojima u svijet ulazi duh sveti, a to je ljubav oca i sina koja se razlijeva u naša srca. zato će onda, evo, sveti Franjo i reći tražimo i mi u gospodinu Isusu proslavljenom i ranama obilježenom, melemom i smisao našim ranama molimo za milost da možemo živjeti našu životnu stvarnost, često puta ispresjecanu i rastrganu raznovrsnim križevima i kušnjama, iz vjere u pobjedu uskrsloga Krista. Neka stoga svekoliko naše življenje, naše probijanje kroz vrijeme i prostor bude naslonjeno na pobjedu Krista kralja, koji je uzeo ruke moć svoju veliku i zakraljio se. Poštovani slušatelji, nastavljamo razmišljati o povijesti i simbolici križa svetoga Damjana s kojega Isus progovorio svetome Franji idi i popravi moju crkvu, a vezano je uz visoke obljetnice 800 godina Franjevačkoga reda i taj križ koji obilazi crkve, kapelice gdje članovi prvoga i drugoga i trećega reda zajedno sa vjernicima pokušavamo pronaći potica i izazove da u današnjem vremenu u križu Kristovu prepoznamo put i nadahnuće još zauzetijeg evanđeoskog života. Promatrali smo krunu slave i prepoznali simboliku, a sada želimo na tom prizoru ili raspelu promatrati Isusovo lice. Dakle, očavamo da ono odražava i trpljenje i ozbiljnost, a opet i blagost i smirenost. E, daje licu posebnu ljepotu i plemenitosti uređena kosa koja nježno pada na rame. Sve je zacrto sa jednom sjenom koja podsjeća na kovčeg saveza koji je bio prekriven zastorom u Jeruzalemskom hramu, ali sada, namjesto da promatramo Boga kroz dim tamjana, kako je to bilo u svetištu na svetištem, mi ga vidimo odjevena u čovještvo. Prepoznajemo osobito krupne i otvorene oči, koje potvrđuju da Isus koji je umro na križu sada živ i smrt više njime ne gospodar, dakle nema vlasti nad njim. One također odražavaju njegovu živu prisutnost ili mogli bismo naglasiti kao usredotočenost na onoga tko njega promatra ulijevaju hrabrost, mir i na osobit način pružaju jedan optimizam, nadu, jednu vedrinu. Ne samo da upućuju na to da je gospodin Isus živ i prisutan svojim vjernicima, nego on je onaj koji vidi, koji vidi svakoga čovjeka i to vidi onako realno u istini, ranjena, shrvana, i žedna ljubavi, kako je onda to Isus izrekao u svom nastupnom govoru u Nazaretskoj sinagogi, da je došao liječiti srca ranjena, pritizati one koji su pale, pali. Uz ovo treba očiti i vrat koji jednako tako nekako robusniji nego obično. Ta robustnost označava da je Isus onaj koji je pun duha svetoga, a toga duha proslavljen Isus daje nama – kako nam svjedoče evanđelja, dahne u njih i kaže im, primite duha svetoga. Po duhu Isusu dahnuje novi život čovjeku. Isus nas vidi, vidi našu životnu stvarnost, jer u njemu se i mičemo, i živimo, i jesmo, kako nam kaže sveti Pavao. On nas proniče do u dno našega bića i ujedno nam daje snagu svoga duha svetoga da i mi neprestano u iskušenjima našega života možemo uvijek iznova biti zagledani u njegove oči i budemo jači od tame, grijeha i zla, opredjeljujući se za dobrotu i sebedarnu ljubav. Tako duh gospodnji po snazi kojom osposobljava nas, Kristove vjernike, da gradimo mir i dobro svima obnavlja lice zemlje. E, iz četvrtoga pisma Svete Klare, Sveto Janji Praškoj. Evo, poslušajmo riječi koje nam osvjetljuju sav ovaj govor. Njega ljubiti usrećuje, njega motriti odmara, njegova dobrostivost ispunja, njegova slatkost hrani, njegov spomen rasvjetljuje, njegov miris uskrisuje a od njegova gledanja blaženi su svi građani Višnjega Jeruzalema. On je sjaj vječne slave, odsje vječne svjetlosti i zrcalo bez ljage. E, pogledajmo sada evo poruku e, odjeće na, u prizoru ili liku raspetoga. Dakle, Isus je samo odjeven u povez kako je to nekada veliki svećenik Jeruzalemskog krama stavljao oko bokova. Iako izgleda siromašno, on je dragocijen, zato što je obrubljen zlatom. E, gospodin Isus je dakle vrhovni i veliki svećenik novoga i konačnoga saveza. On prikazuje vrhovnu i onu konačnu krvnu žrtvu i vječni je posrednik od Oca Nebeskoga. On je žrtva jaganjac koji je odveden na klanje. Na novom oltaru Svevišnjega na križu on postaje pravi i jedini posrednik između Boga i ljudi i prinosi samoga sebe. On je taj jaganjac bez mane, predaje se za otpuštenje naših grijeha. Stoga Isusa vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i čašću ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Prisjećamo se riječi koje redovito slušamo i s njima se suživljavamo i sada. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago nama pozvani smo na gozbu jagančevu, dakle u svakoj svetoj misi. Zato pristupajmo smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost te nađemo, pomoć u pravi čas, kako kaže pisac posanice Hebrejima. vidimo dalje e, rane na Isusovom tijelu. Dakle, rane na Isusovim rukama i nogama posebno su uočljive. One su vrlo vidljive. Dakle, crne rupe od čavala iz kojih poput maloga izvora teče krv onako baš žarke, intenzivne crvene boje i prolijeva se u kapljicama na osobe koje okružuju križ. Prisjetimo se dakle iz starog zaveta, već prorok Izaja daje duboko tumačenje rana sluge Jahvina, jel, kako piše u svojoj knjizi o sluzi Batniku. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna, i to radi našega mira, njegove, na, njegove nas rane i sjeliše. Upravo jer poznaje naše muke i naše rane. Krv što izlazi iz Isusovih rana izljev je njegove sučuti i milosrđa. Anđel onako u čuđenju promatraju bujicu krvi kao zapaljeni ljubavlju i oproštenjem što i gospodin Bog tako besplatno pruža ljudima koji su ga slobodnom voljom njima darovanom pribili na križ. E, životopisac, osobito Toma Čelanski, često ističe da je Sveti Franjo gotovo čitavoga svoga života bio uronjen u razmatranje muke gospodinove. Ovo tajstvo posvemašnjega predanja Božijega Sina da bi izvršio volju očevu iz ljubavi prema ljudima, za svetoga Franju je poticaj da se i sam velikodušno i cjelovito predaje raspetom gospodinu. To sinovljevo predanje Franju na poseban način razmatra i u otajstvu Euharistije, pa ćemo sad to pročitati iz njegovog drugog pisma vjernicima. Prije svoje muke slavio je pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Isus uze i čašu, zahvali dade im govoreći, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, krv saveza koje se za mnoge prolijeva na oproštenje grijeha. Zatim je molio oca govoreći, oče moj, ako je moguće neka me mojiće ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Ipak je svoju volju predao volji očevoj govoreći, oče budi volja tvoja, ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Volja očeva bila je na njegov blagos, bila je da njegov blagoslovljeni i slavni sin koji nam je dan i koji je za nas bio rođen, samoga sebe prinese na žrtveniku križa po vlastitoj krvi kao žrtvu i žrtveni prinos, ne za sebe po kojemu je sve postalo, nego za naše grijehe. I ostavio nam je primjer da idemo stopama njegovim, dakle evo iz drugog pisma vjernicima. Evo vidimo od toga trenutka, znači kada se susreo sa raspetim gospodinom u crkvici Svetoga Damjana, kako nam izvještava prvi Frani životopisac, Franjo ostaje očaran tom sebedanom ljubavlju raspetoga. Pa kaže Čelanski, stoga mu se od onoga časa rastapala duša, od kako je ljubljeni progovorio zrveta križa. Nesto kasnije se ljubav očitovala po ranama tijela. Zato se od tada nije mogao suzdržavati od plaća, što više, i na sav glas je oplakivao Kristovu muku kao da mu je neprestano bila pred očima. Franjo je duboko, čitavim bićem bio potresen, tim posemašnim predanjem Sina Božjega i u njemu iščitavao neizmjernu ljubav ljubljenoga. Zato je ovo poznato da onda i traži od gospodina dvije milosti, da mu udijeli prije nego umre, da u svome životu osjeti, znači i u duši i u tijelu, koliko je to god moguće, onu bol koju je Isus podnio u času svoje pregorke muke, a drugu milost da osjeti u svome srcu onu neizmjernu ljubav kojom je Isus im Boži oplamtio da dragovoljno podnese muku za nas Gresniche. wieczność wie ili govoreći o povijesti i simbolici križa svetoga Damjana, zaustavljamo se na sceni u Zašašća. Ponad Isusove glave e, naslikana je figura Isusa uskrsloga kako uzlazi u nebo. Dakle, kako čitamo u Ivanovom evanđelju, ove riječi, uzlazim ocu svome i ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu ona nam prikazuje Isusa u trenutku šaša, Dakle, Isus je pokriven dugim sjajnim ogrtačem koji je zapravo stijeg uskasnuća. U desnoj ruci Isus kao spasitelj nosi križ, znak njegove pobjede nad zlom i smrću, dok mu je lijeva ispružena prema gore, prema ocu. Na ramenu ima crvenu štolu, koja označava njegovu vlast, to jest njegovu vladavinu ljubavi no ona se može povezati sa crvenim ogrtačem iz knjige otkrivenja. Ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim, ime mu je riječ Božja. U, u svemu tome išitavamo duboku istinu. Gospodin Isus izvršio je volju očevu, ispio je gorki kalež nepravde, laži, zloče i smrti do kraja. Umro je prolivši krv na križu. Otac nebeski tako je objavio svoju neizmenu ljubav prema ljudima utopljenima u tamu i grijeh. Bog je tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Zbog svega toga otac ga sada uskrisuje uzima u slavu svoga kraljevstva. Isus je umro iz ljubavi, predao se iz ljubavi za sve ljude, krv je prolio za sve. Ovo je moja krv, krv saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. Stoga je ovaj grtač natopljen krvlju na gospodinu Isusu koji uzlazi kocu ocu u nebesku slavu, znak upravo toga da je njegova patnja, krv i smrt podnesena iz ljubavi, prihvaćena od oca da je upravo ona zalog njegove pobjede nad grijehom i smrću, pobjede koja uspostavlja vladavinu ljubavi. I svima onima koji se uspinju strpljivo iz ljubavi, podnositi rado bijede, patnje i nevolje života, Krist uskasli uvijek i govori Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobjedivši sjedoh s ocem svojim na prijestolje njegovo. Također zamjećujemo da su Isusove oči otvorene, pune povjerenja i mira. One su usmjerene prema Ocu koji svojom desicom blagoslivlje i uskrisuje Sina od mrtvih. Istovremeno blagoslivlje sva dijela spasiteljeva u svijetu. Kako čitamo u dijelima apostolskim, Bog će uskrisiti Boga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. Krug ili znak savršenstva sa crnim obrubom i crvenom pozadinom na poseban način ističe ljepotu Isusove figure, koji je ovdje prikazan u svoj svoje moći i sjajnosti. U ovoj sceni Isus je sav u pokretu, dakle i noge i ruke i prsti na rukama, oči odjeća. Sve govori o životu i pobjedi, sve poziva na vječno slavlje, sve ulijeva nadu, sve ohrabruje na strpljivo iščekivanje onoga što treba doći. Isus dakle izlazi iz ovoga kruga obrubljenog crvenom bojom koja je znak, već smo to ili zaknuli, znači tame i smrti. On svjetlom svoga uskrsnuća kida okove smrti i ulazi u život vječni. Stoga i mi nosimo i podnosimo zbilju naših života snagom vjere u Isusovo obećanje. Kako piše Sveti Ivan u prvoj poslanici. Ljubljeni, sad smo djeca Božja. Još se ne očitova što ćemo biti. Znamo kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. E, na samome vrhu križa, znači iznad prikaza Isusa u trenutku zašaša, kao što smo evo spomenuli već, nalazi se zatvorena u polu krugu otvorenom prema beskonačnom, prema gore jedna ruka. To je znak blagoslivljajuće ruke očeve. Prema biblijskoj tradiciji ta gesta može značiti i moć i silu Božju. Neki ovoj gesti vide i djelovanje duha Božjega, a i u himnu duhu svetom sjećate se da pjevamo ti prste desne očeve. Očito je da se sav ovaj Dramatičan prikaz kojega promatramo na križu događa i u trajnoj neraskidivoj povezanosti Isusa sa Ocem Nebeskim, kako to Isus i potvrđuje, Otac i ja jedno smo. Dakle, sav se Isusov život događao u punom povjerenju Oca koji je prisutan u svim njegovim životnim trenucima, od utjelovljenja, rođenja, javnog djelovanja, gdje riječi u gestama, čudesnim znakovima, čitavim bićem objavljuje Oca, pa preko muke smrti i slavnoga uskasnuća od mrtvih do uzašaša. Sve, baš sve u Isusovom životu izraz je posemašnjeg predanja i povjerenja u volju očevu, dakle neraskidivog sjedinjenja sa ocem. Sve što Isus čini, čini snagom koju prima od oca, snagom duha svetoga. On čitavim svojim bićem objavljuje oca. Sve dijelo što ga u svijetu među ljudima izvodi, dijelo je očevo. Izraz je Božje očinske ljubavi. Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac Bog koji je u krilu očevu, on nam ga obznani. Stoga uprimo pogled vjere, nade i ljubavi u Isusa i upoznajmo Boga ne samo kao stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, nego još više kao oca milosrdne ljubavi. Jer tko je mene vidio, vidio je i oca, rekao je Isus Filipu. E, sada ćemo kratko samo e, još pogledati osobe koje su prikazane na ovoj ikoni. Znači slikar je ovoj ikoni htio uz Isusa prikazati brojne osobe, one, rekli bismo, najvažnije u otajstvu muke. E, svaki od likova ima svoju vlastitu ulogu, određeno značenje, a slikar je to izrazio kroz položaj, geste tijela, izraz lica, odjeću i boju. Dakle, Marija je svakako na najvažnijem, najčasnijem i privilegiranom mjestu s desne strane Isusu, zato jer je ona milosti puna, jer duh sveti sići će nate i sila će te svevišnjega osjeniti. Zato se od nje rodio Isus koji se zove kriz. Dakle, Marija, Mariju će svi narašta izvati blaženom, jer povjerova da će se ispuniti sve ono što je rečeno od gospodina. Njezina odjeća jednako tako govori o njezinoj uzvišenosti. Vidimo široki, dugački, elegantan i sjajan veo koji upućuje na svečarsko raspoloženje zaručnice i na njenu djevičansku ljepotu. crveni ogrtač označava njenu vjernu majčinsku ljubav snagom kojom ostaje unatoč maču boli koji probada njezino srce pod križem njezinoga ljubljenoga sina. E, ljubičasta tunika upućuje na plemenitost kraljice i sveto starozavjetnoga kovčega saveza koji je čuvao koji se čuva u hramu, a bio je prekriven velom ljubičaste boje. Desnom rukom pokazuje na raspetoga i tako nas ponovno upućuje na svoga sina kao nekoć kod svadbe u Kani Galilejskoj, što god vam rekre učinite, to je kao Marijin testament, ništa nije govorila nego samo to, a opet to je evo dovoljno i najvažnije da slušamo što god nam Isus kaže. Zatim ljubkost njezinog lica odražava duboku smirenost i sigurnost hranjenu vjerom. Iako pod križem, razderana bolom i trpljenjem, Marija je ovdje i dostojanstvena i odsjeva snagom vjere, kojom nadilazi mučnost, neshvatljivost umiranja svoga sina i u mraku nerazumijevanja i neshvaćanja ona se predaje s povjerenjem u volju Božju. Evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvoje riječi. Dakle, njezin blagi i nježni pogled kojim gleda Ivana, e, kojega Isus povjerava s križa, ženo evo ti sina, poglede kojim ona majčinski brati i ljubi svakoga čovjeka, jer u Ivanu Isus njenoj majčinskoj brizi i dobroti povjerava sve nas. Marija je majka jedinorođenoga sina Božjega koji je kraj neba i zemlje. Stoga ona uz njega i kraljica neba i zemlje, kakvom je u zanosu prepozna i pisac knjige otkrivenja i znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena sunce, mjesece pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda, sjećamo se toga svetoga teksta. Dakle, Sveti Franjo eh, u pismu svim vjernicima reći će, da, evo pročitat ćemo, majke smo mu Isusove, kada ga nosimo u čistu srcu i tijelu svojemu po ljubavi čisto iskrenoj savjesti i kad ga rađamo svetim djelovanjem koja mora služiti drugima za primjer. Franjo stoga prikazuje svim vjernicima marinsta vjere i života kao primjer, pozivajući i da i oni poput nje budu sinovi i čeri Oca Nebeskoga, sestre i majke Isusa Krista. Sveti Bonaventura u svom životopisu daje nam izvaredno svjedočanstvo Franjine pobožnosti prema majci gospodinovoj pa kaže Majku gospodina Isusa Krista Franjo je ljubio neizrecivom ljubavlju zato što je gospodina veličanstva učinila našim bratom i što smo po njoj postigli milosrđe. Nakon Krista se najviše pouzdavao u nju. Nju je izabrao da bude zagovornicom njemu i njegovima. E, lik svetoga Ivana, dakle s desne strane, na časnom mjestu uz Mariju je i ljubljen Isusov učenik, dakle Ivan, brat Jakolje i Zebedejev, kao što je na posljednjoj večer imao posebno mjesto uz Isusa, naslonio glavu na Isusove grudi, tako se i ovdje iz probodena boka Isusova na njega prolijeva presveta krv. E, tu posebnost isusovog odnos, Ivanovog odnosa sa Isusom očituje se i ovdje pod križem. Gospodin mu Isus ostavlja najdražu osobu, svoju majku. Evo ti majke. I od toga časa uze učenik sebi. Milost koja mu je dana da naslanja glavu na grudi Isusove i da uzme k sebi Mariju, učila je Ivana zasigurno najprofinjenijim i najdubljim poznavateljem svoga učitelja i gospodina Isusa Krista, zato će jednom jedinom riječu izreći svu Isusovu objavu Boga. Bog je ljubav. Vidimo i njegovo lice koje mladenačko vedro izražava nevinost, čistoću njegove duše i srca sposobnog za djevičansku i vjernu ljubav. njegova bijela tunika u kojoj je odjeven izražava upravo te kreposti, djevičanstvo i čistoću. Njegova blizina s Isusom, duboko svačanje ljubavi Božje, čine Ivana čuvarom te istinske mudrosti. Od Isusa je on naučio tu najveću životnu mudrost. Ovo mi ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego on prvi ljubio nas i e, poslao sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. E, ovdje ćemo dalje dakle pogledati s lijeve strane je e, s Isusove strane najbliže što se može nalazi se Marija Magdalena. Tradicija u njoj prepoznaje onu ženu, javnu grešnicu koja je opisana u Lukinu evanđelju koja prilazi Isusu u kući Šimuna Farizeja i sva na suzama natapa i pere njegove noge, kosom i svojom otire, ljubi i pomašću maže. I tu Isus govori oprašteni su joj mnogi grijesi jer je mnogo ljubila. Um, Marija Magdalena je pratila Isusa na njegovom križnom putu u trenucima kada su se svi apostoli osim Ivana razbježali ili kao Petar Isusa zatajili. E, Marija Magdalena ostaje u zajedništvu s Marijom majkom Isusovom, Marijom Kleofinom pod križem. Ona je kako nas Ivan izvještava prva koje je uskrsli Isus se ukazao dok je išla na grob njegov jel oplakivati. Mm, sasvim blizu čak i dodiruju se glavama jedna i druga žena Marija, majka Jakovljeva. Ona je također blizu Isusu i ostaje mu vjerna u ljubavi i nasjedovanju do kraja. Očito je da začuđeno i pozorno sluša ono što joj govori Marija Magdalena i njih dvije su ujedinjene u ljubavi prema gospodinu Isusu i kao da jedna drugoj svjedoče tu ljubav. Ona predstavlja sve one koji nasljeduju Isusa i slušaju e, sa svom pozornošću njegove riječi i nastoje e, svim srcem odjelotvoriti u svome životu. Uz bok, sam bog, dakle Marije, majke Jakove, nalazi se rimski vojnik pogledom uprtim u gospodina Isusa. Tradicija u njemu prepoznaje upravo onoga stotnika koji za Isusova dolaska u Kafarnaum šalje svoje poslanike moleći da mu Isus ozdravi slugu koji je na umoru. On je Isus sam svjedoči, e, dakle, odnosno židovi svjedoče o njemu kao e, Isusu, kao e, bogobojaznom čovjeku koji je čak i sinagogu dao sagraditi, što je ovdje prikazano komadom drveta kojega ima u lijevoj ruci. On sam čuje svjedočanstvo drugih o Isusu i naslednje njihovo svjedočanstvo moli Isusa da mu ozdravi slugu do kojega mu je osobito stalo. Isus se zadivio i reče onima koji su isključani zaista kaže vam ni u koga u Izranu nađu tolike vere. Dakle, Sotnik je prva osoba o kojoj Isus s divljenjem govorio upravo zbog njegove posmevašnje vjere u radosnu vijest. Stoga Ovaj rimski vojnik je i zavrijedio tako časno mjesto uz Mariju Magdalenu, Mariju majku Jakovljevu i u sam Bog gospodinu Isusu. U njemu nam je dan primjer te bezuvjetne cjelovite vjere u milosrdnoga gospodina njegovu riječ spasenja što je prikazano upravo njegovim pogledom punim vjere uprtim u gospodina i šakom desne ruke gdje su mali prsti i prsenjak savinuti, a ostali prsti ispruženi što je starokršćanski znak ispojedanja vjere u preseto trojstvo i dvije naravi božanske i ljudske u Isusu Kristu. Longin i Stefanon. Dakle, s druge strane, u dnu tik uz Mariju nalazi se lik rimskog vojnika kojega tradicija prepoznaje kao Longina, kako i piše ispod samoga lika. On je djeven u odjeću kakvu su nosili rimski vojnici, a u desnoj ruci ima koplje. Znači on je jedan od vojnika koji je bio prisutan kod razapinjanja Isusa i one dvojice razbojnika. Koji je razlog zašto ga slikar vječuje na ovoj ikoni? Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni nego jedan od vojnika kopljen probode bok i odmah poteče i voda. Nakon toga, kako napisuju sinoptička evanđelja, biješe već oko šeste ure kada nasta tama po svoj zemlji sve do ure devete jer sunce pomrča. A i satnik i oni koji su s njim čuvali Isusa, vitješe potresi, što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše, u istinu sin Boži bijaše ovaj. Dakle, Longin i Stefano su u trenutku Isusove smrti potaknuti svim ovim zvivanjima prepoznali u Isusu, Sina Božjega i ostali zapamćeni u tradiciji crkve kao oni koji su povjerovali u njega. svijetom Sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih rana Umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav, Bože Nije dotakla Sve dok me tvoja ljubav, Bože nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja, nije bilo niko Ruku da mi pruži, moju bol da podijeli Sve dok me tvoje dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rast. život Na svetodamjanskom križu e, vidimo da su prisutni anđeli u velikom broju oko raspetoga Isusa koji povezuje nebo i zemlju, dajući jedan sasvim novi smisao i sasvim drugačiji tijek čitavoj povijesti. Neki su oni smješteni oko Isusovih ruku, po trojica sa svake strane pokazujući rukama na raspetoga i gledajući začuđeno njegove krvave rane. Njihove oči su krupne, široko otvorene – što upućuje na njihovu usredotočenost na otaj muke Sina Božjega koje se događa pred njima. Iako su im lica žalosna, ipak odražavaju i nutarnju smirenost. Puno više ih je, čak deset na vrhu križa oko uza uzašašća. Lica su im prosvjetljena osmijehom, a tijela u živim pokretima koja odražavaju radost. Evo, Pred kraj, poštovani slušatelji, vidimo da je Sveti Franjo živio cijeli svoj život u znaku križa. Započeo je svoje obraćenje u susretu sa čovjekom patnikom i ikonom raspetoga u crkvi Svetoga Damjana, o čemu smo evo kroz cijelu današnju emisiju i razmišljali. Li Krista proslavljenog i ranama obilježenog naslika na ovoj ikoni u potpunosti je preobrazio njegovu nutrinu i njegovu vanjštinu. Gospodin Isus Krist postao je za njega Bog živi i prisutni, Bog njegovih misli, osjećaja, želja, čežnji, gospodar njegove duše i njegovoga srca. To je Krist koji ga je svojim otvorenim očima pratio dok se probijao kroz vrijeme i prostor – Kris koji ga je snažio duhom svetim, te i sam poput njega e, nastojao prolaziti ovim svijetom donoseći svima mir, čineći svima dobro, postajući na taj način i sam objavitelj Boga, dobroga Oca svih ljudi. Evo, ovim mislima opraštamo se od vas u današnjoj emisiji i pozivamo vas da se uključite u molitvu bdijenje pred Franjevačkim križem koji evo po Franjevačkim crkvama i kapelicama članovima prvog, drugog i trećeg reda ponovno doživljava svoje osvježenje kroz molitvu i kroz poruku. U našoj crkvi Svetoga Franje boravit će od petka 6. do nedjelje osmoga, pa se uključite i poklonite Isusu raspetome i ponovno prepoznajmo ljubav i poziv Kristov s križa. Želimo vam mir i dobro.